บุ๊กทูสามสิบเอ็ดทรีดสิตอียดันที่ร้านอาหารสามอูรีสตอรานูทรีดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Htio, htjela bih predjelo. ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Htio, htjela bih salatu. ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Htio, htjela bih supu. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Htio, htjela bih desert. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Htio, htjela bih sladoled sa šlagom. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Htio, htjela bih voće ili sir. เราต้องการทานอาหารเช้า Htjeli, htjele bismo doručkovati. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Htjeli, htjele bismo ručati. เราต้องการทานอาหารเย็น Htjeli, htjele bismo večerati. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Šta biste htjeli, htjele za doručak? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Zemičke s marmeladom i medom. ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Tost s kobasicom i sirom. ไข่ลวกไหมคะ Kuhano jaje. ไข่ดาวไหมคะ Jaje na oko. ออมเล็ตไหมคะออมเล็ต ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะลิม i m ชเยเ e นโยเกิร์ตขอเกลือและ พริกไทยด้วยค่ะ มอลิมยอชซอลีอีบิเบรา ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ molim još jednu čašu vode.